mislim, to, da smo dali v Mariborščino, pa se to. Ja, Mariborški tako ne govorim. Ne. V, eh, pred, pred 12 leti sem šel jaz v Maribor, ja. kao, se bom pogledal, če me kdo pogreša, če me kdo rabi. Eno pički, to sem si dobil. In pol je imela una, una je zgleda blajna, frajerka precejšna in tam je dva oboževalca, sta vam je rinila in ga smo v gobec unet. Mhm. Urba neki začas pesmi, neki mahac, neko dete star, pomir se, pizda. Ne. Ja. Kaj ti pa čem, razumeš? tako, da sem rekel, ko vas jebe na, na pridem na en parti tam. Me začne spraševati, ti, kako pa ti govoriš, neko, kako jaz govorim. Je ja, kakšen mali borčan, pa te si ti, neko, ja, slabi mali borčan. Sem dezertiral 74. od tukaj in od 80. z cele Slovenije, ker sem zavohal, da smrdi z dneva down huj. In zdaj, zdaj pač imam občutek, da konec koncev tudi tam dovolj smrdi, da mi tudi tam ne všeč. Dobro. Maribor. Je, je pa čeden Maribor. Če... Ja, zdaj se ga malo zrihtali. To je lepo. No, že, že takrat, že, že 12 let nazaj, kolesarjev še nekako ni bilo, to je zadnje tri leta mhm. opažam, da je, da je zla, zelo eh, porastel interes ljudi, ampak tole slovenske šopirjenje je pa, to je pa katastrofa, ne? To je pa katastrofa. Tako da, to bi bilo narejeno, to smo hoteli narediti, jaz v Torontu, ne? Torej, jaz sem imel odprto ponudbo za kogarkoli, tam sem napisal, kdorkoli, komorkoli se lup, učiti ali delati, ali karkoli, kam to kdo mi. Kako, kaj, zakaj, eh, ali bi še kaj popravljal, bicikle čisto, ali še kaj podmazal, ali še kaj, ja, a znaš kaj delati, ja, kaj pa ti znaš, ja, vse znam. Čak, tudi Bog ne zna vsega, jaz znam 3% in če znaš ti 3% tega, kar jaz znam, ti je ritkušno, tako je zdaj. In prav, ne, ne, jaz vse ne. Se ko prima, tam imaš delovne naloge, un eh, pil, kaj se reče, snop, biciklino, vsak ima uh, mhm. eh, delovni nalog, poglej si, kaj bi ti naredil in koliko procentov. A bi ti rad 100%, 50, 150, povej, če se ti ljub delati. Ja, to bom jaz naredil. Prav, naredi, mislim, od dela nekaj ne pravi, ja, narejeno, da gledamo, stari ste normalni delovni nalog pravi, da so zavore slabe, še zmeraj so slabe, torej nič od tega. Z, z, eh, torej, prestave niso bile dovolj eh, ažurne, tudi zdaj niso. Eh, kaj imaš? Kolesa so bila mečke nohtrasta, tudi zdaj niso ravna. In um me gleda, je ja, pa čak, pa se morda nisi imel namena vse to uh, od mene dobiti za usranih par deset dolarjev. Stari. Po En posel me pač ustrigli, so rekli, je bi se vse temu pobrali, kolesa temu pobrali, čeprav ne vemo, odkot so, pa če ga so, to je niso, mi to vemo, vsi po svetu so brali, da, da mi vemo, da so to pokradna kolesa, sem rekel, super, 3000 ukradnih koles. Pa zakaj pa ne bi vi dokazali za nek par komado, da imate kaj v rokah, nimamo nič mi. Eh, če bi vi slučajno bil pripravljen podpisati, da bi lahko da bi lahko vedel, da deset izmed teh so bila ukradena. Pa se to ni vprašanje. Sem verjetno kupil 20-30 tisoč biciklov in od tega je verjetno 5% pokradenega in vi to veste. Vi to veste, ker zdaj le meloh je 100 komadov športnih fantov, če niso trenirani v brilnih veščinah, 100 komadov jih zdaj le nalomem z levo roko, je, po, po, po 10-20 sekund vsak bo šel na tla in bo, se bo predal. Razumete, tisoč, tisoč klec na redu deset sekund ni trajalo, preden, preden se je predal človek. Kaj si ti svetovni, pa kakšen svetovni, kreten, 30 let nisem bil na blazinah, pa še takrat sem bil nišče, nikoli ništa. Ne. Lej, oni, oni, eh, jaz sem patološki, sociopatski, narcisoiden. A, Mislim, normalno, da smo jih nekaj sto komadov nalomili, ker so rindi vame, torej sem kriminalc. Uh, eh, dobro, niso me sicer nikoli dobili, ne, ker pač uh, verjetno sem sto takih nalomov, ki so tako uh, težili drugim tudi. Ne. V glavnem so me zmeri, so me zato, ker so zagrabili, ker so se nekaj izmislili, kajšno pizderijo. Ne gre pač za eh, pač policijo in ostale aparature državna, ne mara transparentnosti. Ne. Ker pač, ker pač eh, v, v mutni bari je lažje, ne? ker noben neč ne vidne. Tako da ti lahko prodaš, kar češ, komor češ, ker noben nima pojma, zakaj gre. Niti podrazum. In zato sem bil pripravljen. 30 Ampak to vse pomeni, to pomeni, to pomeni 30 ja, let, če nisi bike man, ti ne ja, moreš. Ja, on si jih naštel. Ketno poberem, kable poberem, dovolj, ja. dovolj za ne biciklista, da, da se ne bo ukvarjal s tem. Kar je pač tebi ali meni, 15 minut, da se staviš. Uh, drugič pa da je, da je manj, to, to, to, to je, se ti pravi, do plafona. Skratka, Jaz sem imel uh, na 10.000 uh, eh, klientov, ki ne verjamem, da so razumeli, kaj dobijo od mene. Ja. Oni, oni so verjetno mislili, da, pač, da je to povsem slučajno, da se kolesa ne kvarijo, ko jaz enkrat obdelam to. Pravim, uh, eh, ja, ja, ključ, nastavljiv, nastavljiv ključek, šrofni cigarček. Ja pa, pa tele, eh, klešče mora biti res dobre, ne? ko imaš kabel, recimo kabel, ne bom stran fuknil, če ti je prerjavel ta zadnji, ga slečem, ga, ga ščistem, namažem, evo, gre naprej. Pol, ta isti policaj pride s kruzerjem v uniformi, tukaj je velik, na 1,50 m, še mal. Prav na vratih se ne moreš, ker te okštala, moja tale, šupa, prav unkolo je pa moj tam. Vse kuj, ja, te stari, ki imaš pa, ki imaš pa, kišne stopničke. Prav, ja, zakaj pa stopničke, jaz sem rekel, le, ne, 25 cm prekratek si za ta kolo. Ta kolo je moja številka. Ja, ja. 60 cm. In če jaz imam raj 58, polej, moje noge so tako na to daljše kot tvoje, spoh se ni pusto motiti. Naložil ga je, računal, da je to dal, potrdil, pok, gremo s potrdilom, advokatu sem rekel, lej, pizda, kaj? pa kje smo, pizda, smo v Zambiji tukaj. Kaj je to? V, v, v Torontu, da mi policaj pride s kruzerjem, je me Evropa za moj kolo. Pun, prav, ja dobro, to je neugodno, koliko je pa tako vreden. Sem rekel, ja, retail, dva jurčka, za 900 sem ga mislil prodati, za 700 sem ga kupil. Prav lec naj bo, če pozabiš. Ker bom jaz računal, kolo boš dolg, ampak boš imel te kurce policijske na sebi, se pravi, kar pozabim. Tako da že to, že to, če bi, kot sem rekel prej, da bi, če bi naredil orang štalo, še kakšna štaletina bi bila. to je Toronto. Poslo pa letel, so rekli, ja, da imam pizda, pa je, da sem imel žakle, kokaino, vse posopne. A je ja, s tem se pa začela ta zgodba? Da... Ja, moral sem nekaj dodati, ker veš, da se narod bi, narod bi se smejal. Kaj, človek ima par garaž, eh, šrota, razumeš? Kaj, normalnemu človeku je to tako, ker če, če, če je normalen človek tebi, ki te noter pride, si misli, to je šarana, ker kurac se skapne. No, ja, v glavnem, eh, ko človek pogleda, dobro se te so šara sicer. Ne, eh. ne, ne. Ne, ne, ta greh ni šala. Ja, sam ni v dovolj dobrem stanju, restauracija bi bila predraga. Da... Ja, stati, Dobre, če, ga, če ga enkrat restauriraš, to bi jaz prodal za 150 evrov. Recimo. Zelo slinasti. Ne, pri... Mislim, jaz sem imel vse, star, jaz sem imel vse. Karbon. Eh, imel sem nekaj deset titanskih, recimo titanova kolesa, mi nekako niso všeč, ker pač sem mačke na težek, ne? Ja. 90 kg, kurba ti, kako prbiješ, to je, to malo plava, ne. Ja. Eh, sicer tudi, tudi želez plava, ampak eh, pač kar se tega tiče, boš ja, ja, karbon. Ja, čutek, ja. Karbon je boljši, zdaj le ta zadnji kolo, ko sem kupil, tak, ta hud Bianchi, resna stvar, to ne, šest jurčkov lepo istočasno pa dobro ve, da nisem ne prodajal, pa ne več. To, to, to, to je bilo javno, znano, ti če prideš, to bi se odkupil, če ti ne veš, koga to je, stari ti ne boš tega od mene kupil, jaz bi se, nočem tega denarja. Če, če ti nimaš zelo dobre ideje, mm. pa če ti meni ne pojasniš, kaj boš ti delal, ali če to ni prava številka zate, ali karkoli, karkoli. Karkoli, da mi prideš, normalno vsi ima radi kolesa, ki lepo izgledajo. In pol jasno, če je še tako, kolešček, klasika, pa to, to tako je 400 dolarčkov. Jaz ti bom zavrnil, jaz ti nočem tega denarja, ker se bojim, da mi ga špustijo na dežijo, pa take stvari. Ne. To je, ti moraš, ti moraš mene prepričati, da si ti dober kandidat, da bo ta bicikl čez 20 let v istem stanju, kot je zdaj. Če ne, odbi, ne dam. Ne dam. In to je bilo splošno znano. Zato Zato, tako ali tako, če ni bilo, če ni bilo jasno, ali je bicikl legitimen ali ne, to za me ne pomeni, da je legitimen, če policaji ne najdejo nič in se pravim. Mi bi morali, se pravi, če bi mi to stvar premaknili naprej, bi morali kakšno tole celebrity, kakšno dobiti, tacga, ki pač ljudem pojasnim, da se splača biti samozadosten, da to je, to je ena izmed osnovnih linij trajnostnega razvoja, da si samozadosten. Ker, če nisi samozadosten, imaš znatno višjo možnost, da boš zdrknil depresijo in tam pa vemo, ko si pa enkrat na zdol, to je pa kurc pa pobirati, pa flikati skupne. Ja, ja. To so pa vitalni posegi in, in nikoli konc tega. Kakšni doktori, kot enkrat, doktori dobijo v roke, ej, Halo, stari. Kot je zmerjal holesterol. Čisto načrti. Ja, ja, seveda, seveda, gospod, rabite, to rabite pomno, ko vas jebe. Stari, jaz sem 53 let star, ene, ene tablete me ne boš prodal, ene ničesar me ne boš prodal. Nič, nič, nič, nič. Zdaj le grem, zdaj le se usedem na kolo, pa se peljem na šmarno, pa grem petka gor, pa dol z levo roko, brez težav. Če mi daš vodo ali pa futer ali pa ne, jebe se mi je. Ej zažgeš vsake bacile, odpornost se ti zgradi, samo zadostno, trajnostno, ni, ni kaj povedati. Ne. Pa da zaslužiš, recimo, zaslužiš petkrat toliko, kot porabiš, in si zmagal, ne, ne obratno. Ne, ne, najšipkejši člen je najbolj problematičen. Paziti je treba, da noben člen ni šibak. Ker najšipkejši člen ti, ti ja, določa indeks. Ne, ne, sistem, ja. To se pravi, uh, ljudje ne razumejo, enako kot z avtomobili, ljudje ne razumejo, da treba imeti orang gume, pa pravilno napumpane, pa da treba imeti ležaje pravilno na, nastavljene, pa da treba imeti, uh, pa da ti paše velikost kolesa, da ni prevelik ali promečkem, pa da imaš kakšen dober sedež, da te rtne boline. Mm. Enako z uh, Eh, zračnicami. Flikati. Ne mogoče težko prepričati ljudi, da je lepo, da prosim, da jim zaflikat. To je zelo umazen proces, izdelati zračnico. Uh, dam ti 5 dolarjev popusta, ne, da je minovo. In mu ne pomaga bebcu, da mu razložiš, stari, jaz lahko dobim novo zračnico za 1,30 dolarja. Veste, da jim pa 5 dolarjev popusta, štekaš ti. 3 do 70 fuknem skozi okno na tvoje zdravje. Ne, novo mi da. Ta leta je bil cilj učiti ljudi, kako voziti kolo, ker ljudje smatrajo, da oni znajo voziti ne. Ja. kolo. Ne, stari, to ni nobena vožnja. Če imaš pomičkem boljš kolo, Mene nič ne moti, jaz pač peljem 25 na uro, na mesto 100 z avtom, se pravi, štirka toliko cajta rabim, da pridem, se pravi, če gremo kurče v kran, je bi ga pač toliko več trajem. Do Maribora se sicer ne bi vlekel, ne, ker pač to malo dlje traja, ne, ampak eh, iz Šentjerne jaz sem se pač brez skrbi pripeljal, 90 km, čko krasno, 5 ur, lepo še ima jagod, sem šel pobrati po poti pa, pa tako naprej.